Esiet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skola, pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā nedēļā runāsim par kādu ļoti būtisku, nereti pat izšķirošu tematu, kas ļoti daudz izšķir mūsu draudzes dzīvē, ļoti daudz izšķir mūsu katra dzīvē. Patiesībā bez kura pat īsti nav cerības pie kaut kā laba nonākt, piepildīt to aicinājumu, ko Dievs ir devis. Un vienā vārdā šo visu saņemot, varētu teikt vārdu vīzija, jeb redzējums. Vīzija draudzē. Bet kā parasti, pirms vēl runāsim par to, sāksim ar aktualitātēm un par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā. No 23. līdz 24. augustam Gregors skolas pārstāvi prezentēs skolu jauniešu dienās cēsīs. 30. augustā pulksten vienos ar dievkalpojumu saldu svētā Jāņa evaņģēlis klutriskajā draudzē sāksies jaunais mācību gads. Vasaras rekolekcijas Gregorskolā notiks no 5. līdz 6. septembrim. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Gregorskolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregorskolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāka informācija par Gregoru skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. Dieva vārds mums saka, ka tur, kur nav vīzijas, jeb redzējuma, tauta iet postā, iznīkst, vai citā tulkojumā teikts, kļūst mežonīga. Vīzija draudzē, vīzija, jeb redzējums mūsu katra dzīvē, ir viens ļoti nepārvērtējams temats, ļoti būtisks temats, no kura bieži vien ir atkarīgs tas, kas mūsu dzīvē kopējā līnijā vispār notiek. Patiesībā varētu pat teikt tā, ja mēs esam bijuši pietiekami kūtri lūgt un saņemt no Dieva redzējumu, vīziju savai dzīvē, savas draudzes dzīvē, visam, kas ir mūsu atbildībā, tad mēs riskējam ar to, ka mēs pa lielākajai daļai savu dzīvi aizdzīvosim pilnīgi garām tam plānam un mērķim, kādu Dievs mums ir devis. Es esmu pilnīgi un galīgi pārliecināts, ka nav neviena cilvēka uz zemes, kuram Dievs nebūtu devis kādu aicinājumu, plānu, dāvans un mērķus. Ir neskaitāmi cilvēki, kuri dzīvo neko nezinot par to, Ir neskaitāmi cilvēki, kuri klimst riņķī pa dzīvi, dzerot aliņus un muļķojoties visādiem niekiem, nenojausdami par to lielo svētību pilno aicinājumu, kādu Dievs viņiem ir paredzējis. Bet es neticu, ka ir kādi cilvēki, kuriem Dievs nebūtu paredzējis nekādu aicinājumu. <laughs> Ka vienīgais viņa aicinājums būtu sēdēt kā tādā uzgadāmē telpā un gaidīt dzīves galu un skatīties, kas tad tālāk notiks. Dievs ir devis savus dāvanas, talantu, un Dievs dod arī savu aicinājumu, savu vīziju, savu redzējumu, uz ko viņš mūs ved, kam viņš mūs ir radījis, kādēļ viņš tieši tādus mūs radīja, kādēļ tieši ar tādām dāvanām apbruņoja un ar tādām vēl grib apgādāt, un kādēļ viņš mūs tieši šajā laikā un šajā vietā lika piedzimt. Tas nebija netīšām, tam bija dieva nodoms. Mums katram ir dieva aicinājums, viņa plānā ietilpstošs. Līdzīgi kā individam, arī draudzēji, jebkurai citai kristīgai kopībai, ir savs aicinājums. Ja Dievs vispār viņu ir veidojis un aicinājis tādai būt un tapt, tad ir kāda vīzija, redzējums no dieva dot šai draudzē, kopībai, mūsu gadījumā skolai, vēl kādām lietām. Lai nebūtu tā, ka mēs esam ieplānojuši neko saskaņā ar Dieva vīziju un riskējam sasniegt neko, teiksim, nākamā gada laikā. Ir ļoti būtiski, ka mēs pievēršam uzmanību tam, uz ko Dievs mūs aicina. Ļoti bieži cilvēki nenojauš, kas ir viņa aicinājums, kas ir redzējums, dieva dotā vīzija viņa dzīvē. Šis ir īstais brīdis par to domāt un lūgt. Šis ir īstais brīdis, kad jautā dievam, Dievs, kam tu mani esi aicinājis, kam paredzējis, kāds ir tavs redzējums par manu dzīvi. Kāds ir tavs redzējums mūsu draudzē? Kam caur to ir jānotiek šajā pasaulē? Mēs runāsim šajā raidījumā par vīzijas gan nepieciešamību, gan veidiem, kā nonākt līdz skaidrībai šajā jautājumā, gan par to, kādā veidā mēs varam realizēt to dievdoto aicinājumu un vīziju, kādēļ viņš mūs šeit uz zemes ir nolicis. Rakstos ir teikts, ka mēs esam izglābti un nolikti dzīvot labajos darbos, kurus Dievs mums ir sagatavojis jau pirms pasaules radīšanas, lai mēs tajos dzīvotu. Lai Dievs svētī, ka šī saruna ļauj mums tos nojaust, saskatīt, vai kā minimums vismaz iegūt šo dedzīgo vēlmi un slāpes sadzirdēt no Dieva, kas ir viņa aicinājums. Lai runātu vairāk par vīziju un tās nepieciešamību draudzē, mēs aicināsim uz sarunu Beriju Vosu no Amerikas Lutāņu baznīcas kurš kalpo tādā organizācijā kā Faithlife Ministries, un kurš Svētā Grigora Kristīgās kalpošanas skolā lasīja lekciju kursu par organizāciju un vadību draudzē. Sakiet, kāpēc draudzēji ir vajadzīga vīzija? A church needs a vision so that it knows where it's going. Maznīcai ir vajadzīga vīzija, lai tā zinātu, kur tā dodas. Without a vision, a church or a ministry can't move forward. Bez tādas vīzijas baznīca vai kalpošana nespēja virzīties uz priekšu. A vision helps a church understand what its main purpose, why it exists. Vīzija palīdz baznīcai saprast, kas ir tās galvenais mērķis, kāpēc baznīca eksistē. And that vision can help mobilize the church to get everybody moving in the same direction. Un vīzija palīdz cilvēkiem baznīcā apvienoties, lai visi dotos kopējā virzienā. A church without a vision can't grow grow. Baznīca bez vīzijas nespēja augt. A church without a vision is like people rowing a boat in all different directions. Baznīca bez vīzijas ir kā cilvēki, kas laivā airē dažādos virzienos. If everybody's not rowing in the same direction, the boat will just go around in circles. Ja visi neārēs vienā un tajā pašā virzienā, laiva ies vienkārši uz riņķi. Everybody in the organization or in the church has to know what the vision is. Visi cilvēki organizācijā vai baznīcā, viņiem ir jāzina, kas ir tā vīzija. So that we can all be working in the same direction. Lai mēs visi varētu darboties vienā virzienā. And so the church can move forward. Un lai baznīca varētu virzīties uz priekšu. A vision also helps the church understand where it's trying to get to or what it's trying to be. Un vīzija arī palīdz baznīcai saprast, uz kurien tā dod atrodas vai par ko tā mēģina būt. If a church doesn't know where it's going, then it can go off in all different directions. Ja baznīca nezin, kas ir tās mērķis, uz kurien viņi dodas, tad katrs viens var doties citā virzienā. And a vision helps provide discipline for the church. Un vīzija palīdz arī disciplinēt baznīcu. It will help the church stay focused on what it's trying to accomplish in ministry. Tā palīdz sakoncentrēties baznīcai uz to, ko tā savā kalpošanā vēlas sasniegt. And without a vision, a church loses that focus. Un bez vīzijas baznīca zaudē šo fokusēšanos. And then people start going off in all different directions. Un tad cilvēki vienkārši sāk iet dažādos virzienos. And pretty soon a church is busy doing all types of ministry. Un ļoti drīz baznīca ir aizņemta ar visdažādākajām kalpošanām. But it's not accomplishing anything. Bet tā vairs neko nepiepilda un nepabeidz. It's like that boat going around in circles. Un tā ir kā tāda laiva, kas iet apkārt uz apļiem. Another way to look at it it is that a church without a vision is like a, a ship without a rudder. Vēl kāds veids, kā uz to skatīties, ka baznīca bez vīzijas ir kā tāds kuģis bez stūrmaņa. Without a rudder, a boat can't move in, in a particular direction. Bez tā stūrmaņa laiva nespēja kustēties noteiktā virzienā it either goes around in circles or gets tossed by the wind in all different directions. Vai nu viņa vienkārši iet uz riņķi tādos apļos, vai arī vējš viņus vaida visādos virzienos. So for a church, a vision is like the rudder on a ship. Un tāpēc baznīcai vīzija ir kā tāds stūrmenis, kas ir kuģim. It allows you to steer your church in the right direction. Tas ļauj kuģi stūrēt un baznīcu stūrēt pareizā virzienā. Now every church can have a different vision. Un katrai baznīcai var būt sava vīzija. But whatever that vision is, they need to move in that direction. Un lai arī kāda tā vīzija varētu būt, tai ir visai jādodas tajā virzienā. And it's important that everyone in the church or ministry knows what that vision is. Un ir ļoti svarīgi, lai katrs viens, kas tajā baznīcā ir iesaistīts kalpošanā, arī zina, kas tā vīzija ir. So that everyone in the church can be working towards the same goal. Lai katrs viens, kas ir baznīcā, strādātu tam pašam kopējam mērķim. If you have people in the church that don't understand the vision, ja jums ir cilvēki baznīcā, kas nesaprot to vīziju, they may be working for different goals. Viņi darbojas droši vien kādiem kādiem citiem mērķiem. And that causes a church to, to stagnate or just become uh, very sedentary. Un tad tas liek baznīcai tā kā iestagnēt, palikt uz vietas, neattīstīties. In other words, it, it doesn't grow. Citiem vārdiem baznīca neauga because it's it's fighting with itself. Jo tā cīnās pats savā starpā. And they're fighting over resources. Un tā cīnās par resursiem. Because they haven't been organized to achieve a particular goal. Jo tā netiek organizēta, lai konkrētu mērķi sasniegtu. The main reason why a church is not growing is usually because they don't have a vision. Un tas galvenais iemesls, kāpēc baznīca neauga, visbiežāk ir tas, ka viņiem nav vīzijas. A vision helps the church mobilize its people towards a great common goal. Un vīzija palīdz baznīcai baznīcai mobilizē cilvēkus pretim lielam, izaicinošam mērķim. And it creates energy in the church. Un tas rada enerģiju baznīcā. Because people get excited about achieving some big goal. Jo cilvēki sajūsminās par to, ka viņi var piedalīties kādu lielu mērķu sasniegšanā. And a vision should be something bigger than what you think you can accomplish. Un vīzijai ir jābūt kaut kam lielākam par to, ko jūs domājat, ko jūs varat sasniegt. A good vision makes a church stretch. Un uh, laba vīzija ir tāda, kas liek baznīcai saspringt. It enables a church to do more than what they think they can. Ka tā ļauj baznīcai darīt vairāk nekā viņi domā, ka viņi spēj izdarīt. And it causes the church to have to rely on God to achieve its vision. Un tā liek paļauties baznīcai uz Dievu, lai sasniegtu un piepildītu savu vīziju. All of our power comes from the Holy Spirit. Viss mūsu spēks nāk no Svētā gara. Without the Holy Spirit, we really can't do anything. Bez Svētā gara mēs patiešām nevaram izdarīt neko. The Bible says in John 15 verse 5 that apart from God we can do nothing. Bija Bībele arī saka evaņģēlī 15. nodaļā 5. pantā, ka bez Dieva mēs neko nespējam izdarīt. And having a big vision helps people move in that direction with the help of God. kad mums ir liela vīzija, tas palīdz cilvēkiem iet tajā virzienā un cerēt uz Dievu. Really great. un cilvēkiem tas ļoti patīk, ka viņi var piedalīties kaut kā ļoti lielā darīšanā. The church, then. un tad cilvēki vēlas arī līdzdalīties šajā darbā baznīcā. Jo viņi saprot, ka viņi ir daļa no kaut kā lielāka kā viņi paši. And they're energized and encouraged in their faith when they see God begin to do miracles. Un viņi tiek iedrošināti savā ticībā, kad viņi redz, ka Dievs dara brīnums. Bībele saka, ka ar Dievu visas lietas ir iespējamas. And so a vision helps people move forward and see God at work. Un vīzija palīdz cilvēkiem virzīties uz priekšu un redzēt, kā Dievs darbojas. And so it's important for the leader to cast a vision for their church or ministry. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi vadītājiem, lai ir šī vīzija baznīcai vai kalpošanai. So that everyone in the church is working towards the same goal. Lai ik viens baznīcā darbojas pretim kopējiem mērķim. And so that everyone in the church is excited about where the church is going. Un lai ik viens baznīcā ir sajūsmināts un priecīgs par to, uz kuriem baznīca iet. And then the people can feel good about being part of something special. Un tad cilvēki var justies labi, ka viņi ir daļa no kaut kā īpaša. For all these reasons, a church must have a vision. Un visu šo iemeslu dēļ baznīcai ir jābūt vīzijai. If it is to achieve what God has called it to do. Jo tas ir tas, ko Dievs ir aicinājis mums darīt kas baznīcai ir vajadzīgs, lai tā varētu piepildīt savu vīziju. Well, fortunately, the church is blessed with many resources. Par laimi, baznīca ir svētīta ar daudz dažādiem resursiem. The most important resource the church has is its people. Pats svarīgākais resurs, kas baznīcai ir, ir tās cilvēki. And each member of the church has spiritual gifts and skills that they can use in ministry. Un katram baznīcas loceklim ir garīgās dāvanas un prasmes, ko viņš var izmantot kalpošanā. And it's up to the leader to draw these skills and gifts out of the people to be used to help achieve the vision. Un tas ir atkarīgs no vadītāja vadītāja, kā viņš māk ieraudzīt šīs dāvanas cilvēkos, attīstīt un iesaistīt viņus kalpošanā, lai piepildītu šo vīziju. See, the church is all about people. Tagad redziet, baznīca visa ir par cilvēkiem. And God does his work in the world today through people. Un arī Dievs savu darbu šodien pasaulē dara caur cilvēkiem. And the more people in the church we can get doing ministry, the more ministry a church can do. Un jo vairāk cilvēku baznīcā tiek iesaistīti kalpošanā, jo lielāka kalpošana baznīca var veikt. And the more people we have working in the the church, the faster, the better able, we'll be able to achieve our vision. Un jo vairāk cilvēku arī tiks iesaistīti baznīcas kalpošanā, jo ātrāk un labāk baznīca varēs sasniegt savu vīziju. But there are also other resources the church needs. Bet ir arī vēl kādi citi resursi, kas baznīcai ir vajadzīgi. Another resource it needs is money. Viens no šiem resursiem ir nauda. And we don't need money because we need money. Mums nevajag naudu, tāpēc ka mums vienkārši vajag naudu. But we need money to acquire other things that we can use. Bet mums ir vajadzīga nauda, lai mēs varētu iegūt tās citas lietas, ko mēs varam izmantot. We might need money to acquire facilities. Mums ir vajadzīga nauda, lai mēs varētu attīstīt savas iespējas. Or perhaps to send missionaries out. Vai arī lai izsūtītu ārā misionārus. Or perhaps to build churches. Vai arī lai celtu baznīcas. Sometimes to pay pay pastors. Dažkārt, lai samaksātu mācītājiem. So the church needs money. Tāpēc baznīcai ir vajadzīga nauda. Just like any other organization. Kā jebkurai citai organizācijai. But people are still its most important resource. Bet cilvēki vēl joprojām ir pats svarīgākais resurs. The church may also need facilities and equipment. Baznīcai ir arī vajadzīgs iespējas un aprīkojums. Uh, another often forgotten uh, resource is information. Un vēl kāds cits bieži ļoti aizmirsts resurs ir informācija. The church needs information on its members, for example, what are their spiritual gifts. Un baznīcai ir vajadzīga informācija par tās locekļiem, piemēram, kādas ir baznīcas locekļu garīgās dāvanas. Or what experience and skills do they have? Vai arī kādas pieredzes un kādas iemaņas ir šiem draudzes locekļiem. If a church knows this, then the leader knows how to employ the people. Un ja baznīca to zina, tad arī vadītājs zina, kā labāk šos cilvēkus iesaistīt. In the vision and mission of the church church. Baznīcas misijā un vīzijā. And so uh, information becomes very critical to uh, managing uh, a church towards its vision. Un tāpēc arī informācija ir ļoti izšķiroša, kad mēs baznīcu virzam pretim tās vīzijai. It's also helpful to have information about who you're trying to minister to. Ir ļoti svarīgi arī iegūt informāciju, kas ir tas, ko tu vēlies vadīt, kalpot. For example, what are the needs in your community or in your country? Piemēram, kas ir tās vajadzības, kas ir tavā kopienā vai tavā valstī? And we need information about those things so we can target our ministries appropriately. Un mums ir vajadzīga informācija par tām lietām, lai mēs šīs lietas arī atbilstoši varētu aizsniegt. But the most important resource of all that we have is the Holy Spirit. Bet pats svarīgākais resurs no visiem, kas mums ir, tas ir Svētais Gars. Because you see it's the Holy Spirit that enables us to do anything. Jo tas ir Svētais Gars, kas mūs dara spējīgs darīt jebko. Apart from God, we can do nothing. Bez Dieva mēs nevaram izdarīt neko. That's what the Bible says. Tas ir tas, ko Bībele saka. And so we need to uh, continue to pray. Un tāpēc and, mums ir jāturpina lūgt. And seek God's will for our ministries. Un meklēt Dieva gribu kalpošanu nepieciešamām. Sure our, our un būt drošiem, ka mēs esam saskaņā ar to Dieva plānu mūsu kalpošanai un ka šie divi mērķi mūsu kalpošanai ir izteikti šajās vīzijās. Have, have church, un tagad, ja mums ir vīzija mūsu baznīcai, un tad mums ir jānosprauž arī mērķi, kas palīdz mums sasniegt šo vīziju. And, and we need to sit down and determine what those goals are to help us move forward towards our vision. Un tāpēc mums ir jāsanāk kopā un jāizšķir, kas ir tie mērķi, kas mums palīdzēs sasniegt mūsu vīziju. It might be people or it might be money. Tie var būt cilvēki, tie var būt nauda. It might be uh, other ministries we have to pursue. Tas, uh, tās varbūt arī kaut kādas cits kalpošanas, kas mums ir jātīst. But we need to have a set of goals to help us achieve our vision. Bet mums ir jābūt konkrētiem mērķiem, kas mums palīdz šo vīziju sasniegt. And then finally we need a plan. Un tad visbeidzot mums ir vajadzīgs plāns. We need a strategic plan that helps us achieve those goals that help us achieve the vision. Mums ir vajadzīgs strateģisks plāns, kas palīdz sasniegt šos uzdevumus un arī mērķus un vīziju. Again, without a plan, the church can go off in all different directions. Atkal bez plāna baznīca var iet dažādos virzienos. A church has a limited amount of resources. Baznīcai ir ierobežots resursu un daudzums. We have so many people, so much money, so much facilities. Mums ir tik daudz cilvēku, tik daudz naudas un tik daudz iespējas. And a strategic plan helps the church organize those resources to use them in the most effective way. Un strateģiskais plāns palīdz organizēt tos resursus, lai tie tiek tiek visefektīvākajā veidā izmantoti. Uh, Un plāns palīdz baznīcai virzīties saskaņā, lai viņi varētu sasniegt savu vīziju. Un plāns arī palīdz baznīcai izvairīties no konfliktiem. Because if everything is written down and agreed to, then everybody knows what the plan is. Jo, ja viss ir uzrakstīts un visi tam ir piekrituši, tad visi arī zina, kāds tas plāns ir. And so a, a plan really helps a church get organized and chart its course of where it's going. Un tāpēc plāns ļoti palīdz baznīcai sarganizēties un saprast, kur viņa iet. Lūksim Dievu, visvarenais kungs! Mēs tev lūdzam, Dievs, ka tu sargā mūs no bezmērķības, ka tu sargā mūs no vienkārši iešanas, jebkurā virzienā, bez kādas izpratnes, kam tu mūs esi radījis, kam tu esi aicinājis mūs un mūsu draugus. Mēs tev lūdzam, varenais Dievs, apžēlojies par mums un piedod, kur mēs esam bijuši slinki garīgi kūtra lūgt pēc skaidrības, lūgt pēc tava redzējuma, tava aicinājuma, tavas vīzijas, ka mums to top skaidru, ka mēs varam tev pakļauties un sekot. Mēs tev lūdzam, Dievs, skaidro šīs lietas mūsu dzīvē, dod redzēt un saprast, kas ir tas, uz ko tu mūs katru aicini. Svētī mūsu varenais Dievs ar savu skaidrību, ar savu vadību. Ka tu, Kungs, vari izveidot visu to caur mums, ko tu gribi šajā pasaulē veidot. Ka tu vari savu gribu pilnā mērā caur mums piepildīt. Kungs, lai visā, kas mēs esam un ko darām, ir daudz tevis un maz mūsu. Lai tavs prāts ar mums notiek un caur mums pie citiem. Amen! tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs, tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi radījis. un jūru Debesis. zvaigznēm spīdēt lietas, dod elpu radībai un īsto gudrību. Tu esi iesākums un visa nobeigums. Tev piedar mūžībā un visa dzīvībā, tu valdnieks pasaulē. I ah. sometimes even Datorskola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.